Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh Endi birodarlarimizdan muftiy Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. Jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li Har chiqayotgan muhojirning miyasida shu savol aylanib yuradi. Rossiyadan chiqayotgan birodaram O'zbekistondan Qirg'izistondan, Qozog'iston qancha istonlar bo'lsa, hammalar. Hammasini sanab o'tirsam, Alloh alam ancha vaqt ketadi. Afrika, Amerika qayerdan kelyaptiganlar bo'lsa, hijratga kelgandan keyin uni birinchi uni qiynaydigan savol shu bo'ladiki, nimaga qaytib jihod qilmaymiz? Nimaga O'zbekistonga borib jihod qilmayapsiz? Nimaga Rossiyaga borib jihad qilmayapsiz? Nimaga Amerikaga, Afrikaga borib jihad qilmayapsiz? Nimaga Vaziriston, Vaziriston deyapsizlar? Vaziristonda o'tirib ketib qolamizmi? Vaziristonda charchab ketamizmi? Balki nauzu billah Alloh kechirsin, men ba'zi amirlardan shunaqa gaplarni eshitganman imorat paytlarida. Alloh taolo urib qo'ygan ularni, hozir yo'q jihad sohada ular. Biz qavmimizdan bo'lgan amir, amirlar, mas'ullar. Men bermadan bo'laman, maynamar. Men ularga aytar edimki, nimaga bolalarni ko'p-ko'p sangarga jo'natmaysiz? O'shanda men 19 yosh, 18 yoshman, meni gapimni kim oladi? Lekin achchig'i chiqadi odamni. Nimaga bolalar shu yerda o'tiribdi, hammalar nimada? Nima deydi, markazda. Ko'p-ko'p jo'natmaysizlarmi bolalarni? Ajib javob <laughs> berdi menga. Hozir ham ba'zida men o'sha savol javobini o'ylasam rosa kulaman. Lekin o'shanda menga qanoatlik bo'lgan o'sha javob. Nimaga meni fikrim ham ochilmagan edi. Aytadi, bolalarni hammalarini sangarga jo'natsak, bular shahid bo'lib ketadi. Bular shahid bo'lib ketsa, bermani kim ozod qiladi? Bular shahid bo'lib ketsa, o'zimiz vatanimizni kim ozod qiladi deydi. Lekin alhamdulillah imorat suqut bo'lgandan keyin Alloh taolo miyalarimizni shunaqa kengaytirdiki, shu vatan, patan shunaqa gaplar biz miyalarimizda qolmadi. Sig'may qoldi shu narsalar. Biz birodarlar vatanparast emasmiz, parast emasmiz, millatparast emasmiz. Chegara yo'q. Rabbimiz Alloh, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi sallam qaysi tilda gapirayotgan bo'lsa, rangi qanaqa bo'lsa, qaysi joyda tug'ilgan bo'lsa, u narsalar bizga muhim emas, bizni qiziqtiradigan emas u. Kerak. Har odamni o'zini vatani nima qiladi? tortadi, "Ey, shuncha zulm bo'lyapti opa-singillarimizga, shuncha zulm bo'lyapti aka-ukalarimizga, shuncha zulm bo'lyapti, din u poymol bo'ldi, unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi." To'g'ri shu gaplar hammasi. biz ham shu narsalarni ko'rib zulmlardan charchab chiqqanmizda, hammamiz shunaqamiz bizda borku bermadi qizni singilingizni turmushga chiqarilmaysiz hukumatdan ijozat olasiz nauzu billah keyin yana aytsam u meni ham iqlatadi, sizlarni ham iqlatadi. U borib qiz bola. borib bir oy askarlarga xizmat qilish kerak. Shu holat bo'lyapti. Alhamdulillah men aytamanki, O'zbekistonda O'zbekistonda ham zulm, hamma joyda zulm bo'lyapti, lekin alhamdulillah O'zbekistonda bo'layotgan zulmni aytadigan til bor. Radioga chiqyapti, bu yoqqa chiqyapti, bu yoqqa chiqyapti, ko'pchilik gapiryapti. lekin bizga va Turkiston sharqiyada bo'layotgan zulmni aytadigan tilam yo'q. Sharqi Turkiston, Yo'g'ur birodirlar. Ularga bo'layotgan zulm rasa kuchlik zulm u. Lekin Chinda ham, bizda ham radio yo'q, hech narsa yo'q, tashqariga xabar chiqmaydi. Biz muhojir bo'lganmiz. O 40 yil bo'lyapti. Bobolarimiz hijrat qilib Pokiston, Hindiston shu mintaqalarga chiqib ketgan. Hozir o'sha yerda qolib ketganlarni xabari ham yo'q, telefon lambar hech narsa yo'q bizda. Umuman ma'lumot yo'q. Chin Bermani ham nima qilib turibdi, kontrol qilib turibdi? Bitta viloyat bor bo'lmasa ham, kichkina bitta viloyat. Uni ham qo'yavermaydi. Ikkinchi bu Sharqiy Turkiston. ikkilisi Chin nimasida turibdi-da, rioyada. Berma hech qaysi davlat bilan uni tijorati yo'q. Hech kim bilan uni aloqasi yo'q. O'ziga boy. O'zini o'rmonlari bor, o'zini jangillari bor, o'zini tijorati bor nimada? Giroin. Butun dunyoda birinchi o'rinda turadi. Shuna yaramas davlat. hech kim bilan uni aloqasi yo'q. Faqat Chin bilan uni aloqasi bor. Shun Chin nima desa o'sha bo'ladi. Sharqiy Turkistonda ham shu bo'lyapti. Bir kun men shu mavzuni Qori aka Tohirjon rahimahullohga aytdim. Mana shu mavzuni aytdim-da, O'zbekistonda zulm bo'layotgan bo'lsam, chiqyapti. bizda bo'layotgan zulm chiqmaydi ham. Undan keyin qora aka bitta latifani menga aytdi. Misol aytdi. Bir kishi janozaga borgan dedi. janozaga borsa voy onam voy onam deb baqiryapti-da, yig'layapti. Undan keyin bittasi kelib aytdi. "Ey, Bizda vafot qilgan odam ayol emas, erkak. Men nima ishim bor u erkakmi, ayolmi? Men o'zim onam uchun yig'layapman dedi. De har kimning o'zini ishi bordi. Siz O'zbekiston deb o'tirsiz, men berma deb o'tirsam, u Tojikiston deb o'tirsa, u Afrika, Amerika deb o'tirsa, undan keyin ummat bo'lmaymiz-da biz. Men voy ona desam siz voy ota deysiz bo'lmaydi-da. Har kimni qiynaydi shu shu savol. Har kimni qiynaydi. Hadisda ham keladiki, "Laysa min al-asabiyyati an tuhibba qawmak." O'ziz qavmingizni yaxshi ko'rishligi bu millatchilikdan emas. Masalan, men shu birodir meni qavmimda. Men shuni muhabbat qilaman, shuni yaxshi ko'raman. Shu millatchilik emas. Lekin agar noinsoflik qilsam, u millatchilik bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Noinsoflik qilsam, qavmchilikka chaqirsam, u millatchilik bo'ladi. Hadis bu birodarlar. Laysa minal asabiyya an tuhibba qavmak. Bu millatchilik emas. Agar qavmingizni yaxshi ko'rayotgan bo'lsiz, Misol uchun bitta tojik birodar bo'lsa yo o'zbek birodar bo'lsa, uylanmoqchi bo'lsa, birinchi o'zining qomiga qiziqadi-da. Shunaqami? Shu millatchilik emas. Millatchilik emas bu. O'zining qomiga qiziqadi, nimaga odat, urf, rivojlar, nimalar yaqin bo'ladi-da. Bu millatchilik emas. Lekin Pokistonda aytadi, sabse parvez degan nima prezident o'tgan Pokistonda sabse pehle Pokiston degan u. Hammalardan, hamma narsadan oldin Pokiston degan. Islomdan ham oldin, jihoddan ham oldin, muhojirdan ham oldin, hamma narsadan oldin Pokiston bo'lsin degan. Shunaqa noralar, shiorlar boshqa davlatlarda ham bor. O'zbek zindobod bo'lsin, boshqalar ulib ketsin. tojik zindobod bo'lsin, boshqalar o'lib ketsin. Shunaqa noralar bor hamma, shiorlar bor hamma davlatlarda hozir. Vatanimiz vatanimiz deb o'tiradi hammalar. Qavmimiz qavmimiz deb o'tiradi. Noinsoflik qiladi-da, shu millatchilik bo'ladi, birodirlar. Tushunyapsizlarmi? Millatchilik o'zingiz qavmingizga berasiz, boshqa qavmga bermaysiz. Haq bo'lgandan keyin ham bermaysiz, haqlik bo'lgandan keyin ham uni haqqini bermaysiz. Shu millatchilik bo'ladi, birodarlar. Shu hadisdan chiqib aytamanki, har birodar qaysi qavmdan bo'lsa, o'sha qavmga o'zini tortadi, ki aytadiki, meni vatanimdan unaqa bo'lyapti. Birodar, faqat siz vataningizda emas, hamma musulmonlar bugun musibatda. Butun ummat bugun yig'layapti va voydod deb turib o'tiribdi. Butun ummatda shu holat. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? bitta madinamiz bo'lish kerak. Tushunyapsizlarmi? Siratga muvofiq jihad qilamiz, birodarlar. Siz shunaqa deysiz, men shunaqa deyman, u o'ziga tortyapti, bu o'ziga tortyapti. Unaqa bo'lsa, birodarlar, jihad bo'lmaydi. Siratga muvofiq jihad qilamiz inshaalloh. Siratga muvofiq jihad qanday bo'ladi? Mana bunday bo'ladiki, birinchi Madinamiz bo'lish kerak. Madinamiz bo'lgandan keyin qancha Makkalar bo'lsa, mushriklarning markazlari bo'lsa, inshaalloh Allohning fazli bilan, Alloh taolo bergan kuch-quvvati bilan fath qilib ketib boramiz inshaalloh. Lekin markazimiz bo'lmasa, Madinamiz bo'lmasa, bitta amirimiz bo'lmasa, ish yurmaydi, birodarlar. Faqat fitna bo'ladi. shuning uchun birinchi Madinamiz bo'lish kerak. O'sha Madinani topish uchun biz Afg'onistonda islomiy imorat, Pokistonda islomiy imorat o'rnatish uchun jihad bo'lyapti. Biz chegarani bilmaymiz deganmiz, ha? Chegara pegarani bilmaymiz, lekin faqat tanishtirish uchun aytyapmiz. Sizlarning savollarga javob shu, birodirlar. Lekin bitta-ikkita bitta-ikkita amaliyotlar hamma joyiga qilishga harakat bor. Lekin asal jang, asal kuch Madinada turish kerak. Tushunyapsizlarmi? Bo'ldi biz ta'lim oldik, terrorni bildik, unaqa bo'ldi, ketdik Rossiyaga borib, uni o'ldiramiz, buni o'ldiramiz, birodar, amiringiz bo'lmasa nima qilasiz o'sha yerga borib? qiyin bu ish, oson emas. Sizlarga aytaman, hayotiy tajribani aytaman. bitta g'animat amaliyot bo'lgandan keyin fitnalarni ko'rasizlar undan keyin 1 million dollar urgandan keyin qanday bo'ladi holatingiz Rossiyada o'zi o'zi o'zgarib ketadi lekin bu yerda bo'lsa unaqa bo'lmaydi zeraki kontrol bor amir bor baytulmol bor hamma narsa bor bu yerda u 1 million dollarni hozir nima qiladi qayerga sig'diradi uni o'ziga o'zi sig'maydi u Shuning uchun bir ikkita amaliyotlar bo'lib tursa, tashqarida u bo'ladi. Lekin asl kuch Madinada bo'lish kerak. Madina topishimiz kerak. Amirni mustahkam qilishimiz kerak, amirimizni kuchaytirishimiz kerak. Biz shahid bo'lib ketsak nima bo'ladi? Qiyomat bo'ladi-da, siz shahid bo'lib ketsiz. Hech narsa bo'lmaydi. Mendan oldin, sizdan oldin ham ko'p buyuk-buyuk odamlar shahid bo'lib ketgan, hech narsa bo'lmagan. ha islom g'olib bo'ladi. Inshaalloh. Men shahid bo'lib ketsam, siz shahid bo'lib ketsangiz, inshaalloh islom g'olib bo'ladi. Maqsadimiz ham shu. O'zbekistonni ozod qilish, Rossiyani fath qilish va Amerika Afrikani ozod qilish va hadaflarimizda bor. Lekin o'sha natijani ko'rish biz zimmamizga vojib emas, birodirlar. Ya vojibmi? O'zbekiston fath bo'layotganini ko'rish bizga vojibmi? Yo'q. Rossiyada xilofat qoim bo'ldi, uni ko'rish bizga vojib emas, birodirlar. Biz faqat harakatda bo'lishimiz kerak va Alloh taolo ko'rsatsa, alhamdulillah, ko'rsatmasa ham Allohu akbar. Hech farqi yo'q. Tushunyapsizlarmi? Shu savolga javob bermoqchi bo'ldim. Shu uchun shunaqa uzoqdan sizlarni olib keldim. Bashorat hadislarni, oyatlarni aytib, sizlarni uzoqdan aylantirib olib kelyapman. Zeraki bugun mujohidlarga bo'ladigan fitnalardan bittasi shu ham. E, endi Ozeristonda aylanib yuraveraman men. Borib nima qilasiz? 1, 2, 3, 4 amaliyot qilasiz, undan keyin bilinadi, gap joyiz ma'lum bo'ladi, qamoq qamoqga kirib ketasiz. Shu bo'ladi-da. Lekin aytayapmanki, u tartiblar ham bor, birodarlar. Lekin umumiy kuch Madinada turish kerak. O'sha Madinani topganmiz, lekin yana jang boshlandi. Yana o'sha Madinani saqlash uchun Xandaq g'azvosi davom etyapti, birodarlar. Bu Xandaq g'azvosi ketyapti. Ularga 40 kun bo'lgan bo'lsa, bizga 10 yil bo'lyapti. Iymonimizga yarasha imtihon kelyapti Ular oxirgacha hamma kuchini ishlatgan, biz ishlatmayapmiz. Ular Alloh taolo tomonga mukammal mutavajjih bo'lgan, duo qilgan, qurbonlik bergan, biz unaqa darajada qilmayapmiz. Bu ham G'azvatul Ahzob. Ko'p quvvatlar, kuchlar va davlatlar kelib islom davlatini bosib oldi. Biz islom davlatini qutqarishga jonimizni berishimiz kerak. Madinamiz bo'lmasa biz Makkani fath qilolmaymiz. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun birodarlar, agar sizlarning miyalarida shu savol aylanib yurgan bo'lsa, qiynayotgan bo'lsa, qiynalmanglar. Biz millatchilik millatparast emasmiz. Biz vatanparast emasmiz. Biz qavmparast emasmiz. Biz shaxsiyatparast emasmiz. Mulla Umar bo'lsa qilamiz, bo'lmasa qilmaymiz degan aqidamiz yo'q, nauzubillah. Biz faqat va faqat Alloh parasmiz, haq parasmiz. Shuning uchun nechta qavmlardan iborat jamoatimiz alhamdulillah Pokistonda jihad qilyapti. Nimaga Pokistonda jihad qilyapti degan savol bordi. Yana bir nechta toifalar bor. Ular Afg'onistonda jihad qiladi faqat. nomlarni aytib o'tirmayman, kerak ham yo'q. Ular bilan uchrashasizlar, ko'rishasizlar yo'llarda, bozorlarda. Yangilar bo'lsa, assalomu alaykum deb yaxshi muomalada bo'linglar. Biz ularni musulmon deb bilamiz. Lekin oldin xiyonat qilib ketganlar bilan ishimiz bor. Lekin hukmni sizlarga aytyapmanki, biz ularni o'zimiz dushmanimiz deb bilmaymiz. Ba'zi bir nechtasi bor. Ularning ro'yxati bizda bor. Lekin yangi kelyotganlar bilan hech qanday adovatimiz yo'q. <laughs> Ularni ko'rmaganmiz. Bilmaymiz ham. Muhojir ular bechoralar, bilmaydi hech narsani. O'tgan kun sizlarga aytganmanki, jamoatimiz rasmiy jamoat. Sil sizlar amirimizga ber, ber, ahad bay'at hisoblanadi dedim. Buning bu bir bu birinchi fazilat bo'ldi. Men maddoh odamlardan emasman alhamdulillah. Ikkinchi fazilatni fazilat shu. Ke O'zbekiston islomiy harakatdan chiqib ketib boshqa guruhlarga aylangan, ular Pokistonda jihad qilmaydi. Tushunyapsizlarmi? Ular Pokistonda jihad qilmaydi. Ular Afg'onistonga boradi, jihad qiladi. Agar qilyotgan bo'lsa, Alloh taolo qabul qilsin muborak. Qilmayotgan bo'lsa, Alloh taolo tavfiqini bersin. Lekin biz birodarlar, biz Afg'onistonda ham jihad qilyapmiz. Biz Pokistonda ham jihad qilyapmiz. Yana qayerda imkon bo'lsa, Tojikistonda ham jihad qilyapmiz. Hozir birodarlarimiz shahid bo'lib ketgan Tojikistonda, xizlarining xabarlari bo'lsa kerak. Bu yerdan lashkar jo'natilgan edi. Ular o'sha yerda shahid bo'ldi. Mazharuddin degan birodarimiz shahid bo'ldi o'sha yerda. O'sha birodarining qo'mondonligida ancha amaliyotlar bo'ldi. Yana bitta birodar bor edi, Musanna Abbos degan. Mulla Mansur. Shahid bo'ldi ular hammalar. Xullas biz ummatmiz. Shuning uchun faqat O'zbekiston ham demaymiz, faqat Afg'oniston ham demaymiz. Qayerda kuchimiz etsa, inshaalloh o'sha yerga borib jihad qilamiz. Biz zamondan azodmiz, makondan azodmiz. Qaysi joyda bo'lsa ham jihad qilamiz. Band emasmiz, birta joy bilan chegaralangan emasmiz. Tushunyapsizlarmi? Endi nimaga biz Pokistonda jihad qilyapmiz? aytiladigan o'sha gap bo'lyapti nimaga kuchlaringizni zoya qilyapsizlar deydi nauzu billah aytdim-ku sizlarga boshida bitta mas'ulimiz bor edi u aytar ediki bu yerda bolalar shahid bo'lib ketsa bermaniki ozod qiladi shunaqa savol bizga ham keladi jihod qilayotgan toifalardan kelyapti ki Sizlar nima uchun kuchlaringizni Pokistonda zoya qilyapsizlar deydi nauzubillah. Birodarlar, bu zoya emas. Bu jihad bu. Shahid bu. Shahodatlar bo'lyapti bu yerda. Zoya emas. Fi sabilillah bo'lsa bo'ldi. Allohning yo'lida bo'lsa bo'ldi. Qavqaz imoratdan 10 men 2 kishi chechen birodarlar keldi bu yerga. Men imtihon qilish uchun so'radim ulardan. Sizlarning dushmani bor ku Rossiya. Bega nima uchun keldinglar? U aytdi, birodar, biz faqat Rossiyaga qarshi jihad qiladigan mujohid emasmiz. Biz kufrga qarshi jihad qiladigan mujohidmiz. 10 kishi Dukomar tomonidan xos Pokistonga keldi ular. Pokiston jihodga qatnashadi, Pokiston jihodda yuradi. Mana fikrlarimiz xuddi shu. Olamiy fikrlarimiz bor alhamdulillah. Undan keyin men birodarlarga aytdimki, mashallah bular bizdan shu yaxshilikda o'tib ketganlar. Koshki biz ham Checheniyaga bitta guruh jo'nataylik dedim. Qovqozga biz ham bitta guruh jo'nataylik dedim. E alhamdulillah bo'lib qolar inshaalloh. Niyat bor. Alloh ta'ala o niyatlarini biz amalda o'zimiz ko'ramizmi, ko'rmaymizmi, zarur emas, lekin niyatul mu'min khayrun min amali. Niyat qilib turishingiz kerak. Aytdimku 120 yil yashashga niyat qilinglar. <laughs> niyat qilsanglar nima ketdi bizdan? Tushunyapsizlarmi? Pokiston Pokistonga qarshi nimaga jihad qilyapmiz biz? Fazilatlarini keyin aytaman. birinchi sabab bo'lgan voqealarni aytishimiz kerak. Imorati Islomiy Afg'onistonni iqitgan va sindirgan davlat aslan Amerika emas. Amerika va hammalarning dushmani u. Hech kim bilan uni yaxshiligi yo'q. Aslan Imorati Islomiy Afg'onistonni sindirgan davlat shu xabis davlat, shu dayyus davlat Pokiston bo'ladi. Pokiston yerdan 58 ming 58 ming matti tayyoralar uchib bordi va Afg'onistonga bombardimon qildi. Necha matta? ellik ming mat Pokiston mukammal Amerikaning ixtiyoriga o'tgan. Mana Sheyx Usoma rahimahulloh to'g'risi aytiladi, vallohu alam o'sha yerda bo'lganlarmi, bo'lmaganlarmi biz bilmaymiz. Lekin Pokistonda shahid qilingan deydi-ku. Hech kimdan ijozat so'ralgani yo'q. Qachon qayerda bo'lsa, kimni xohlasa ushlab olib ketar edi. Hozir ham qiladi. Al-Qoida dedi u. Mujohid dedi, terrorist dedi u. Xullas shuki Pokiston bugun mukammal Amerikaning ixtiyoriga o'tgan shu davlat. Mukammal. Faqat farq shuki bitta Amerika askar asli bor, bitta qachcha bor. Asli asli Amerika askar Amerikadan keladi, qachcha askar Pokistonda tug'iladi. Faqat shuncha farqi bor. Asli Amerika askarga 80 ming dollar oylik beriladi va shu qachcha askarlarga 300 dollar beriladi. Mana sizlarning ro'brisida turibdi bu yerda. Itlar. Alhamdulillah Alloh taolaning rahmatlari bo'lsin. Qori aka Tohirjon rahimahullohga u kishiga Alloh taolo shu basiratni berdi. Shu fikrni Alloh taolo u kishining miyalariga qo'yib so'p qo'ydiki, Pokistonga qarshi jang qilgin. Biz Pokiston shu xabis davlatga qarshi alhamdulillah 8-yanayr 2004-yil milodiyda turganmiz. Shu jihodini boshlangan boshlaganmiz. Shu musobaqada jamoatimiz oldida yurdi alhamdulillah. Hozirgacha oldida yuribdi. Pokistonda jihodning bayrog'ini ko'targan jamoat jamoatingiz bo'ladi. Shu ikkinchi fazilat shu jamoatning. Shaykotda amerikanskilarga qarshi birinchi jang nizomiy jang qilgan jamoat jamoatingiz bo'ladi. Afg'oniston shimolida jihad muzlab turgan vaqtda shu jamoatning birodarlari bo'lib qizdirgan jihadini o'sha yerga. Shu jamoatingizning fazilati bu. Alhamdulillah biz Pokistonda ham jihad qilamiz. Afg'onistonda jihad qilamiz. Hech kimning malomatidan qo'rqmaymiz. Tushunyapsizlarmi? Shu savollarga sizlar ro'baro kelasizlar. Javoblarni o'rganib olinglar. Javob shuki, faqat Afganistonda jihad qilyotgan odam Xorason Xorason yerining jihadining fazilatini oladi, birodarlar. Lekin Pokistonda jihad qilayotgan birodirlar G'azvatul Hindning fazilatini ham oladi. O'zbekiston Islomiy harakat. Alhamdulillah Xurosonda ham jang qilyapti. Hindistonda ham jang qilyapti. Muborak bo'lsin. Biz bir bir vaqtida Xuroson jihodining fazilatini va Hindiston jihodining fazilatini olyapmiz, birodirlar. Shunga erishyapmiz, alhamdulillah shukr qilamiz, sobit qadam bo'laylik. Malomatchilarni malomatlardan qo'rqmaylik. Endi sizlarga G'azvatul Hindning ba'zi fazilatlarini ham aytib o'taman. Agarcha film bor, o'zbekchaga tarjima ham qilingan. O'shani ham eshitib olasizlar keyin borib inshaalloh. Ba'zi hadislarni aytib o'tamanki, Hindistonda jihad qilishning fazilatlari qancha ko'p ekan. Thawban Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qullardan bo'ladi, azod azod qilingan qullardan bo'ladi. Mavla Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Thawban roziyallohu anhu aytadiki, men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman. aytadilarki isobatani min ummati yahrazahumullohu minan nar meni ummatimdan ikkita toifani alloh taolo jahannamdan qutqargan alloh taolo ikkita toifani meni ummatimdan jahannamdan azod qilgan isobatun tag'zul hind birinchi toifa Hindistonda jihad qiladigan toifa وعصابة تكون مع عيسى بن مريم وكنش طائفة عيسى بن مريم عليهم السلام بلن برقا بولا طائفة شنو يبسيلر ما؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دن رواية بجن حديث ده أبو هريرة رضي الله عنه آية ديكي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga Hindiston g'azvoning bashoratini berganlar. Undan keyin Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadiki: Agar men Hindiston g'azvasini topsam, shunga qatnashaman, shu jihodga boraman va agar men shu jihodda qatl bo'lsam, كنت من خير الشهداء وفي رواية كنت من أفضل الشهداء من eng yaxshi shahidlardan bo'laman, men eng yaxshi, men eng afzal shahidlardan bo'laman deganlar. Va in raja'tu fa ana Abu Hurayra al-Muharrar. Lekin agar shahodatni topmasdan qaytsam, men jahannamdan qutqarilgan Abu Hurayra bo'laman. Yana bitta rivoyatda Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadiki, agar men Hindiston jihodni topsam, menda bor mol davlat, yangi eski hammasini sarflayman. Va agar men qatl bo'lsam, men eng yaxshi shahidlardan bo'laman. Agar qaytib kelsam, men jahannam jahannamdan qutqarilgan Abu Hurayra bo'laman. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki mujohidlar hindistonni fath qiladi undan keyin hindistonning podshohlarini zanjirband qilib olib ketadi va shu zanjirband podshohlar musulmon bo'ladi va jannatga kiradi hech qaysi hadisda shu shart yo'qki o'sha hindistonda jihod qiladigan odam hindistonlik bo'lishi kerak yo'q hindistonda jihod qiladigan odam qiyerlik bo'lishidan qat'iy nazar aytilyapti shu hadislar va fazilatlar biz birodarlar shu fazilatlarga erishishlik uchun pokistonda jihod qilyapmiz savol savol shuki siz hindiston deyapsiz pokiston hindiston emasku unga javob oson Payg'ambar sallallohu alayhi zamanelerdi. zamonalarida bari bor edimi? Hind bor edi, Hind. is, o'sha eski xaritada ko'rsangiz, bugun o'sha Hind bitta davlat tokkızda ta davlatga aylanib ketgan. Sri Lanka, Maldiv, Nepal, Kashmir, India, Birma, Burma, Bangladesh, bu ham Bhutan 9 ta davlatga aylanib ketgan birodarlar. Bitta Hind, Hindiston. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu hadisni aytayotganlarda bo'lgan naqshani ko'ramiz-da. O'shanda ham shu hamma davlatlar Hind naqshaga kirar edi. Shuning uchun birodarlar, Sri Lankada Nepalda, Maldivda, Kashmirda, Pokistonda, Indiyada, berma Bangladesh qayerda jihad qilsak ham inshaalloh Hindiston g'azvaning fazilatini olarmiz. Alloh taolaning fazli bo'ldi, Alloh taolaning marhamati bo'ldiki, hijratni hijrat qilishga Alloh muvaffaq qildi. Sizlar O'zbekistondan kelyapsizlar. Tojikistondan murodillar kelyapti. Amerika, Afrika, Arabiston, Ajamiston butun dunyodan musulmonlar kelib Vaziristonda yig'ilib qolyapti. Bu Alloh taolaning bir irodasi bordi. Bekorga bo'lmayapti birodarlar shu narsalar. Alloh taolaning irodasi bo'lyapti. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam Innalloha idza arada amran hayya lahu asbabahu. Alloh taolo agar biron narsani iroda qilsa, uni asboblarni ham muyassar qiladi. Uni asboblarni ham qilib beradi. Alhamdulillah. 3 ta bosqich bo'lgan Pokiston jihodda. 3 ta marhaladan o'tgan shu Pokiston jihod. Bugun 3-marhala chi ketyapti. Birinchi marhalada jamoatingiz bor edi, xolos. Boshqa hech kim yo'q edi. jamoatingiz bilan bo'lgan ansorlar bor edi va muhojirlar bor edi faqat. Mana bular biz ansorlarimiz. Idris. Buni ukasi shahid bo'ldi. Buni akasi qamoqda turibdi. Ansorlarimiz bular. Ular vonalik bular. Pokistonga qarshi jihad vonada boshlanganda Amir Sab Usmoniy hafizahulloh menga ko'p aytadi, tarixini aytib bering, lekin vaqtimiz yetmaydi. Hozir ham faqat Londonda ishora-ishora qilib ketyapman sizlarga. O'shanda Pokistonga qarshi jihad boshlangan paytda ko'pchilik bizni malomat qilgan edi, birodarlar. Lekin alhamdulillah Alloh taolaning rahmatlari bo'lsin. alloh taolo qori rahimahullah rahimahulloh va u kishi bilan tur bergan birodarlar shahid bo'lib ketgan g'ozi bo'lib biz oramizda yurib turgan birodarlar hammalardan alloh taolo rozi bo'lsin ikkinchi bosqich lol masjidni masalasi bo'ldi birodarlar shahid hech qachon zoya bo'lmaydi birodarlar shahidning qoni hech qachon zoya bo'lmaydi birodarlar shahidning qonlari bilan shu islom tiriladi. Hayot topadi. Mana alhamdulillah birodarlarimiz shahidlik, birodarlarimiz shahid bo'lib ketdilar. Undan keyin Lol masjidda Alloh taolo qizlarning qalblariga islom muhabbatni solib qo'ydi. 7000 ta qizlar Lol masjidda shariat deb chiqqanlar. Etti ming qizlar va 3000 erkak bo'lish mumkin. 10 mingta Pokistonlik aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz turib shariat ya shahodat deb bayroq ko'targanlar. 3000 ga yaqin opa-singillarimiz shahid bo'lib ketganlar. Aka-ukalarimiz shahid bo'lib ketganlar. Ahli ilmlar tolibi ilmlar shahid bo'lib ketganlar. Madrasa tolibi ilmlar edi bular Lol masjid. Masjid degan u faqat masjidning nomi. Madrasa u aslan. 7000 ta qizlar dars o'qir edi o'sha yerda. Boshida odamlar shunaqa chunar ediki, Pokistonda ki shu Vaziristonda amaliyot o'tkazilyapti o'zbeklarga va arablarga qarshi xolos. lekin shu islom qizlar turib qurbonlik bergandan keyin ancha muncha odamlarni miyalari ochilib ketdi. Va Pokiston davlatining kufri oshkor bo'ldi. Pokiston davlatining kufri oshkor bo'ldi. Zohir bo'ldi hammalarga. Bu ikkinchi bosqich bo'ldi. qizlar qurbonlik berib erkaklarni yo'ltirdi. Lekin erkaklar chiqdi. Suvatda, Bajorda, Mahmanda, Shimol, Junub, Vaziristonda, Darra Adamxelda, O'rakzayda, Karochida, Lahorda, Panjob, Balochiston hamma tomondan iymonin bor erkaklar chiqdi. shahid bo'lib ketyapti, yana to'lib ketyapti. Shahid bo'lib ketyapti, yana to'lib qolyapti. Alloh taolaning irodasi birodarlar. Shu irodaga qarshi gapirib, shu irodaga qarshi badgumon bo'lib, amallaringizni habata qilmanglar. Alloh taolaning irodasi shu. Bekorga bekor bo'lmayapti. 3-bosqich, undan keyin nima bo'ldi? Tahrika Taliban Pokiston asoslandi. qurildi. Pokistonlik taliblarning tahriki deb bir tahrik chiqdi. Shu yerdan chiqdi, shu Masud yerdan chiqdi. Biz vonadan keldik. Nazir murtad xinzirning jangidan keyin berga keldik. Lol masjidni voqeasi bo'ldi. Undan keyin Tahrika Taliban Pakistan tuzildi. Bugun biz Tahrika Taliban Pakistan bilan elkima-elka sangarlarda bormiz. Alhamdulillah Allah taolo biz hammamizni sobit qadam qilsin. Mana bashoratlar. Astaizu billah va ukhra tuhibbunaha. Qiyomatda mag'firatlar va jannatlardan keyin yana bitta ne'matni sizlar yaxshi ko'rasizlar. Nasrun minalloh, yordam Alloh tomonidan va fathun qarib va fatha yaqindur. Va bashshiril mu'minin va ahli iymonlarga bashorat berib qo'ygin. Alhamdulillah sizlarga shu bashoratni berishga muvaffaq bo'ldik. Birodarlar, noumid bo'lmanglar. ishlarimiz rosa ko'p. O'zbek lig, Pokiston lig, Afg'oniston lig, qancha liglik borku hammasini kesib qo'yasizlar. Siz tatar emassiz. Siz o'zbek emassiz. Siz pokistoniy emassiz. Siz bermalik emassiz. Siz faqat faqat Allohning bandasi va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatisiz. Xolos. Kengaytiraylik fikrlarimizni. Shunaqa qatta kallada necha kilo bo'ladi shu kalla? 5 kilo bo'ladi. Shu 5 kilo kallada 1 gramlik fikr bo'lsa, va qanday bo'ladi? E, faqat bo'ldi O'zbekistonni men qutqaraman, azod qilaman. Yo'q, 5 kilo kallada 5 kilo fikir bo'lish kerakdi. King bo'lish kerak fikrlarimiz. Birodarlar Bozniyada jihad bo'lgan paytda qayerda Bozniya? qahonlarimiz bilmasa kerak Bozniya qayerda. Bosniya. Lekin silani yoshida bu mana eng kichkina ukalarimizni yoshida biz bilmas edik. Bosniya degan mintaqa ham bormi dunyoda? Lekin jihad shunaqa bir ispirt nimas quvvatni ko'tarib qo'ydi Bosniyani bir donada. Deb Bosniya degan mintaqa bor ekan. la xaritani izlab yuradi, qana Bosniya degan mintaqa ko'raylik, qaysi tomonda bo'ladi. Jihadda jihad shunaqa reklama qilib tashadi ularni. Bosniya, Bosniya. Bosniyada birodarlar rasa qurbonlik berilgan. rasmiy ma'lumotlar bo'yicha Bosniyada 50 mingta tajovuz voqealar yozilgan. Opa singillarimiz tajovuz bo'lgan. 50 mingta voqea yozilgan. Bugun oramizda bitta bozniy musulmon yo'q. Bozniyalik musulmon yo'q. O'sha opa singillarning qisosini kim oladi? Bosniyaliklar olish kerakmi uni? Kashmirda 20 mingdan oshiqroq bevolar o'tiribdi. Ularni erlari ma'lum emas, yarim beva. Shahid bo'lganmi, tirik qolganmi ma'lum emas. Bugun oramizda bitta Kashmirlik musulmon yo'q, birodar. Endi Kashmirlik o'sha opa singillarimizga, birodarlarimizga yordam berish uchun Kashmirdan bo'lishimiz kerakmi? Yo'q. Falastinda bo'layotgan zulmlar, Aljeriyada bo'layotgan zulmlar, bo'lib o'tgan zulmlar. Bu hammasiga kimki Alloh Rabbim deysa, Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarim deysa, javob beradi bunga. Birodirlar, biz javobgarmiz Alloh taolaning oldida. Shuning uchun biz shu chegaralardan o'zimizni azod qilganmiz alhamdulillah. Qayerda qo'llarimiz etsa, qudratimiz etsa inshaalloh o'sha yerda jihad qilamiz. Rangiga, qomiga, tiliga qaramaymiz. Dunyoda vatanimiz islom yeri. Darul islom qayerda bo'lsa, u vatanimiz bo'ladi. Va oxiratda vatanimiz jannat bo'ladi inshaalloh. Tug'ilgan joylarni vatan deb mavzu hadislarni keltirib aqidalarimiz buzilgan. Aqidalarimizni buzgan odamlar. Tug'ilgan joy vatan emas, birodirlar. Islom qayerda bo'lsa, u vataningiz bo'ladi. Har mulk mulki mo'as, ke mulki Xudoy mo'as. Savolga joy qoldimi o'zi? Hozir o'sha savol qoldimi sizlarda? Shu savol qolmasin sizlarning miyasida. Shu savol qolmasinki O'zbekistonda nima uchun jihad bo'lmayapti? Yo'q, O'zbekistonda emas faqat. butun dunyoda jihad qilish uchun butun dunyoning musulmonlarini qutqarish uchun butun dunyoda musulmon opa-singillarimizni, musulmon opa-singillarimizni, musulmon aka-ukalarimizga yordam berish uchun biz Vaziristonda jihad qilyapmiz, Pokistonda jihad qilyapmiz, Afg'onistonda jihad qilyapmiz. Bitta Madina topish uchun harakatda bormiz. Madina topilgandan keyin inshaalloh inshaalloh Xanda g'azvadan chiqqandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz aytganlarki, "Al-ana al-ana va la yaghzuna." Endi biz ularga borib jang qilamiz, ular bizga bizga kelib jang qilolmaydi. Inshaalloh birinchi shu Xandaq g'azvadan chiqaylik. Xandaq g'azvada sahobalar rasa qiynalgan birodarlar. Hattoki tashnobga chiqolmas edi. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bashorat berganlarki sizlar rumni fath qilasizlar sizlar ironni fath qilasizlar shunaqa qiyin vaqtda payg'ambar de, bashorat aytti munofiqlar aytdiki voy bularni qarang tashnobgacha qolmaydi rum va İran fath qilarmish bugun ham biz agar qiyinchilikda turgan bo'lsak lekin rasululloh sallallahu alayhi sallam aytgan bashoratlar bilan sizlarni bashoratlab qo'yamiz o'zimizni bashoratlab qo'yamiz g'azvoyi xandaq tugashi bilan inshaalloh ko'rasizlarki dunyoda kufr dumalab yuradi inshaalloh sinib ketadi inshaalloh liyuzhirahu ala dini kullihi aytgan alloh taolo o'sha g'alabani hozirgacha ko'rmaganmiz butun dunyoda faqat va faqat musulmon bo'ladi faqat va faqat tavhid aqidasi bo'ladi boshqa hech narsa bo'lmaydi. Kommunist, demokrat va boshqa itlarning har xil turlari bittasi ham qolmaydi inshaalloh. Shunga mustahkam bo'laylik. Mustahkam bo'laylik, birodarlar. Fikrlarimiz katta bo'lsin. Kichkina-kichkina mayda-chuyda gaplar bilan mayda-chuyda masalalar bilan mazhab ixtiloflar bilan, fikri ixtiloflar bilan amirlarga isyon qilib, mas'ullarga beitoatlik qilib, shuna ko'zlarimizni oldida turgan shuna katta hadafdan voz kechmaylik. Aytayapman, 50 ming 50 ming opa singillarimiz nauzubillah tajovuz bo'lib ketgan birodarlar. Iroqda 1.5 million yosh go'dak ukalarimiz dunyodan, olamdan o'tib ketgan birodirlar. Shu kofirlarning zulmlarini zulm zulm orqasida. Biz qisos olishimiz kerak. Biz islom nizomini o'rnatishimiz kerak. Kelaylik birodirlar, ular qonlarimiz bilan o'ynayapti. murtadlar, tog'utlar bosh ko'targanlarning qonlarini ko'rib qalblarimizga shifo beraylik. Qalblarimiz bugun yara yarador bugun birodirlar. Sizlar ham inshaalloh 10 yil, 8 yildan keyin alamni sizadigan bo'lasizlar. Agar Alloh taolo hayot bersa. qalblarimizda hamma tomonda yara birodirlar. Yarador bo'lganmiz. Zaham zaham bo'ldi qalblarimiz. Bizga bitta Madina kerak. Alloh taoladan so'raylik. Alloh taolo bizga Madina bersin, xilofat bersin. Alloh taolash undan keyin bizni o'sha xilofatga, o'sha Madinaga loyiq lashkarlardan qilsin. Mansab kerak emas. Biz faqat Alloh taoladan shuni so'raymizki, ey Alloh, shu asosda solinadigan kichkina-kichkina mayda-chuyda toshlardan qilgin bizni, bo'ldi xolos. Shu asosda mayda-chuyda toshlar ham kirib ketadi. Singan g'ishtlar ham kirib ketadi. Biz ham shu harakat shu harakatda bo'lishimiz kerakki, gunohlarimiz ko'p ey Alloh. Mayda-chuyda sinib ketgan iymonimiz ham bilmaymiz qaysi darajada. Ey Alloh bizni shu asosga kirgizib qo'ygin. Ertaga shu asosning ustida devor quriladi. O'sha devorlarda chiroyli chiroyli g'ishtlar qo'yiladi. O'sha g'ishtlarda rang qilinadi. Gullar bo'ladi. Chiroyli devor quriladi. Vallohu alam biz o'sha chiroyli g'ishtlardan masmiz vallohu alam. Shuning uchun birodirlar bu shahodat ne'mat Alloh taolo hammalarga bermaydi. shahodatga qiziqaylik. Shahidlikka qiziqaylik. Shu asosga kirib ketishga harakat qilaylik. Bizga o'xshab, ya menga o'xshab singan g'isht mumkin o'sha devorga loyiq bo'lmaydi. Alloh taolo urib qo'ymasin o'sha paytda bizni. Hozir vaqt bor paytda o'zimizni shu asosga kirgizib qo'yishga harakat qilaylik. imkon qadar dinimizga xizmat qilib, dunyodan o'tishga harakat qilaylik. Kofirlar Amerikadan Afg'onistongacha 10 ming kilometr masofa bo'ladi, birodarlar. Amerikada aysh va ishrat maishat qilib yurib turgan qiz fohisha qiz, fojira fosiqa qiz Amerikadan Afg'onistonga kelib bizga qarshi jang qilyapti. Bombardimon qilyapti. Snayper bilan yuribdi. Biz qanday erkak bo'lamiz? Bu qiz bo'lib, xotin, ayol kishi bo'lib 10 ming kilometr uzoqdan kelib Afg'onistonda jang qilyapti. Biz qanday erkak bo'lamiz? Agar biz himoyam qilmasak, ularga qarshi urushmasak ham qanday musulmon bo'lamiz, birodarlar? Ular botil uchun shuncha ko'p qurbonlik qilyapti. Biz nimaga haq uchun qurbonlik qilmaymiz? Agar biz sovuq qatayotgan bo'lsak, ular ham sovuq yapti ku Agar biz charchayotgan bo'lsak, ular ham charchayapti-ku. Ular ham bizga sizlarga o'xshab inson-ku. Biz ham och qolayotgan bo'lsak, ular ham och qolyapti-ku. Birodirlar, biz ishimiz, biz jihodimiz ulardan ko'ra buyukdir. Ularning maqsadlari faqat dunyogacha. Boshqa hadaf yo'q ularda. Lekin biz dunyodan keyin oxiratni ham ko'zlab yuribmiz. Oxiratni ham, jannatni ham nazarimizga tutib yuribmiz. Ular faqat mayda chuyda oylik uchun, ozgina maishatni kuchaytirish uchun shuncha qurbonlik qilyapgan bo'lsa, biz jannat uchun qanday qilib qurbonlik qilmaymiz? Allohning rizosini topish uchun nimaga oxir qurbonlik qilmaymiz? Astaizu billah am hasibtum an tadkhulul janna? Oya sizlar shuna gumon qildilarmi? Ke sizlar jannatga kirib ketasizlar. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين حال بوكي alloh taolo sizlardan mujohid kim sizlardan sobit qadam kim bo'ladi uni imtihon qilmagan ajratib qo'ymagan hozirgacha alloh taolo imtihon qiladi bizni alloh taolo hammamizni imtihon qiladi birodarlar valanabluvannakum lom ta'kid nun ta'kid valanabluvannakum biz zarur ba zarur biz zarur zarur sizlarni imtihon qilamiz deyapti Alloh taolo hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin mujohid va sobit qadam bo'ladiganlarni bilgan qadar Alloh taolo biladi hamma narsani lekin bizga hujjatini mukammal qilish uchun bizga ko'rsatish uchun Alloh taolo shu ishni qiladi bizni imtihonlaydi, imtihon qiladi. Alloh taolaning va'dalari haq. Alloh taolaning va'dalari haq. Hech qanday shubha yo'q. Kim shubha qilsa, u mu'min bo'lmaydi. Birodarlar, sizlarga tavsiyam, birinchi men o'zimga tavsiya qilaman. shariyatga shahodat deb chiqqanmiz shu ahdga vafo qilaylik har xil fitna gaplardan o'zimizni saqlaylik alloh taolo hammamizdan rozi bo'lsin alloh taolo hammamizni sobit qadam qilsin mujohidlarda bugun bir nechta kasalliklar topilyapti g'iybat, sir saqlamaslik, yolg'on gapirishlik va ahadga vafo qilmaslik. Alloh taolo meni ham saqlasin, sizlarni ham saqlasin. Hijrat, jihod jamoatga nima yetsin? azizlikda sadoqatga nima yetsin hijrat jihod jamoatga nima yetsin azizlikda sadoqatga nima yetsin vafodorlar maqsad murod ne'matga oshkurlar o'lib ketsin bu ne'matga noshkurlar o'lib ketsin oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li hushyor bo'ling umr tezda o'tib ketar Ixlos bilan kam amal ham bizga yetar. Hushyor bo'ling, umr tezda o'tib ketar. Ixlos bilan kam amal ham bizga yetar. Buyuk ishlar bilan ixlos topilmasa Gözü açılməsin zandayım Haq ölməsəm Gözü açılməsin zandayım Haq ölməsəm Asıl iməs ikən dostlar Cənnət yolu Şu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jannat jamoatning ustidadir Alloh qo'li